Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 8. srpnja 1966. godine. Predsjednik komunističke partije Kine Mao Tse-tung napisao je supruzi Jiang Qing pismo. U njemu je izrazio svoju čvrstu namjeru da stvori veliki nered pod nebom. To je htio napraviti kako bi postigao, kako je napisao, veliki red pod nebom. Zbog toga je Mao odlučio pokrenuti veliku proletarsku kulturnu revoluciju. Prvi korak u pokretanju kulturne revolucije dogodio se u svibnju 1965. kada je Mao svoju suprugu poslao u Šanga ona je bila inače bivša glumica koja je imala veliku ambiciju uređivati kulturnu politiku u Narodnoj Republici Kini. To nikada nisu dopustili visoki partijski funkcionari koji su na Qing gledali kao na čudakinju koje je mjesto bilo u Maovom kućanstvu. Sada je Mao odlučio iskoristiti njezinu ambiciju i poslao ju u Šangaj kako bi pokrenula napad na šefa partije u Pekingu, Peng Chena, inače prvog čovjeka petorke, tijela koje je trebalo nadzirati provođenje revolucije u kulturi. U svibnju je Jiang Qing preko dva odana propagandista iz Šangajskog partijskog gradskog komiteta Chang Chung i Yao Yuana počela pripremati napad na Wuhana, istaknutog povjesničara i dogradonačelnika Pekinga. Napad na njega bio je zapravo napad na Peng Chena. Objava članka u kojem je Wuhan nazvan revizionistom bio je početak kulturne revolucije. Članak je napisao Wen Yuan. Nakon toga Mao je izravno preuzeo nadzor nad stvaranjem onoga što je nazvao veliki nered pod nebom. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maoa zadnja revolucija pišu. Odmah nakon objavljivanja ja ovog članka Mao je otišao iz Pekinga u Šangaj. Mao u napadu je Mao u pokretu. Mnogo godina kasnije zaključio je Mao osobni liječnik. Putujući u vlaku koji su prema njegovim željama napravili u istočnoj Njemačkoj u klimatiziranim luksuznim vagonima s pratnjom sastavljenom od agenata sigurnosti, pouzdanih suradnika, osobnog kuhara, fotografa i mladih ženskih suputnica, Mao će sljedećih osam mjeseci provesti putujući između Šangaja i niza drugih gradova smještenih u području rijeke Yangtzea. U Hangzhou ocijao je u Liu Zhuangu, na obali zapadnog jezera u vili iz dinastije Qing, koja je obnovljena i proširena za njega u vrijeme velikog skoka naprijed. U Wuhanu, najvažnijem industrijskom gradu središnje Kine, ocijao je u osamljenoj vili na obali istočnog jezera. Mao neće kročiti nogom u Peking sve do sredine srpnja. Kada je Mao došao u Peking, sve je bilo spremno da se on obračuna sa Peng Chenom i njegovim suradnicima. Micanje prvog čovjeka partije u Pekingu bio je veliki udar koji je zbunio vrh partije. Tu Mao nije stao. Nakon toga na red je došao general Luo Ruiqing, načelnik stožera Narodno-slobodilačke vojske. U tom napadu Mao je dobio važnog suradnika Lin Biaova, ministra obrane. Lin Biao i Luo Ruiqing sukobili su se oko obuke vojnika. Luo je naglasak stavljao na vojničku obuku, Lin na politički rad s vojnicima. Mao je smijenio Luo i tako u Linu osigurao vjernog suradnika u kulturnoj revoluciji. Tako je ta revolucija počela hvatati zamah. Već ti prvi obračuni s partijskim vrhom pokazali su kakva će biti kulturna revolucija. Kada su se dojučerašnji drugovi okrenuli protiv Lua Ruiqinga, on se u očaju bacio kroz prozor. Jedan od tada petorice najmoćnijih ljudi Kine, Liu Shaoqi, glavni ideolog partije, ovako je opisao uglednim kinezima neparticima taj pokušaj samoubojstva. Izvještaj o tom obraćanju donose Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija. Luo je skočio s trokatnice u kojoj je živio u pokušaju da počini samoubojstvo. Pretrpio je nekoliko ozljeda, ali nije umro. Sada je u bolnici. Prvo, ako želite počiniti samoubojstvo, morate imati neku tehniku, to jest tešku glavu i lagane noge. Ali on je sletio prvo na noge i nije ozlijedio glavu. U tom trenutku Deng Xiaoping se ubacio i rekao – Skočio je poput ženske skakačice u vodu, prvo nogama, nalikujući na lizalicu. Liu je onda nastavio. Ta njegov čin je čin otpora prema partiji. Luo Rui će nakon tog pokušaja samoubojstva ostati paraliziran. Njegova supruga, vojna časnica, bit će zatvorena, a njega će oduševljeni pobornici kulturne revolucije nositi na velikim mitinzima kao simbol neprijatelja protiv kojeg se treba boriti. Na te skupove nekadašnji načelnik glavnog stožera Narodno-slobodilačke vojske nošen je u košari u kojoj se inače nosilo zelje. U prvim mjesecima kulturne revolucije događale su se i smiješne stvari. Jedna od njih bio je i poseban slučaj broj 502. Naime, iza tog slučaja krilo se ovo. Jan Weibing, supruga Lu Dingija, čelnika propagandnog odjela Centralnog komiteta i jednog od vjernih Peng Chenovih suradnika, tvrdila je u nizu pisama partijskom vrhu da je Je Kun, supruga ministra obrane Lin Biaova, žena lakog morala. Jan je ta pisma pisala anonimno. Kada je saznala tko je autor, odlučila je sve to prijaviti politbirovu. Lu Ding koji je već tada bio na listi za odstrel, stavljen je u kućni pritvor, a njegova supruga je zatvorena. Lu se onda morao pojaviti na posebnoj sjednici politbiroa. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija pišu. Na dan sjednice na kojoj se trebala čuti Luova samokritika, svaki sudionik sjednice na svojoj stolici pronašao bilješku napisanu Lin Bjaovim rukopisom. U onome što je vjerojatno najbizarnija izjava ikada predočena na sjednici Politbiroa pisalo je Potvrđujem, prvo, da je, kada sam se oženio, je kun ona bila čista djevica i da mi je ostala vjerna i nakon toga. Drugo, je kun i Wang Shivei nikada nisu bili ljubavnici. Treće, Lahu i Dudu su krvi meso mene i je I četvrto, Jan Wei Bingina kontrarevolucionarna pisma sadrže samo glasine. Lin Biao, 14. svibnja 1966. U ljeto 1966. prve žrtve kulturne revolucije bili su članovi partijskog vrha i visoki vojni časnici. Stanovnici Kine jedva da su naslučivali što se događa u vrhu partije, ali uskoro će kineska kulturna revolucija izaći na ulice gradova. 14. svibnja 1966. Kang Sheng poslao je svoju suprugu Kao Yu u tajnu misiju na Pekinško sveučilište. Kang Sheng je radio u sekretarijatu partije i bio je osoba koje su se mnogi bojali. Imao je navodno šesto čulo da otkrije antipartijske elemente i nazivali su ga čovjekom sa srcem od kamena. Kang Sheng će uz Chen Bodu postati glavni provoditelj Maovih naloga za vrijeme kulturne revolucije. Kang Sheng je poslao svoju suprugu na Pekinško sveučilište kako bi ona tamo pokrenula drugi dio kulturne revolucije, masovne napade na partijsku strukturu. Kao Ju je na pekinškom sveučilištu poznavala Nije Juan Ci, 44 godine staru sekretaricu partije na ocijeku za filozofiju. Ona se već istaknula kao pripadnica ultralijeve struje u partiji i bila je idealna za osobu koja će poduzeti sljedeći korak u širenju kulturne revolucije. 25. svibnja 1966. šestoro ljudi je na Pekinčkom sveučilištu postavilo veliki poster, čiji je sadržaj napisala Nije yuan Andrew Walder u knjizi Kina pod Maovom piše. Zidni poster je denuncirao predsjednika sveučilišta koji je bio sekretar partije i dva druga funkcionara kao revizioniste koji su povezani s pekinškom antipartijskom klikom. Njihovi navodni zločini bili su urota koja je trebala blokirati slobodnu mobilizaciju masa i skrenuti kampanju malene forume, što bi im omogućilo zlokobnu kontrolu. Njihovo ponašanje pokazalo je da su oni bili hrpa revizionističkih elemenata Hruščovljeva tipa. Bio je to početak navale Crvene garde na sveučilišta kasnije i na srednje škole. Ta navala nije bila spontana, ali studenti su se brzo oteli kontroli. Andrew Walder piše. Tijekom brojnih takozvanih borbenih sjednica koje su svjesno oponašale ritualizirana poniženja zemljoposjednika i drugih klasnih neprijatelja tijekom revolucionarne zemljišne reforme i drugih političkih kampanja, studentski aktivisti natjerali su optužene da nose visoke šešire i objesili su im teške natpise oko vrata. Njihove mete bile su podvrgnute vrištećim optužbama i uvredama. Nasilno su gurani, čupane su im kose i njihove su ruke bile bolno ispružene iza leđa dok su klečali. Bio je to takozvani avionski položaj. U nekim slučajevima mete napada su bile teško pretučene. 18. lipnja niz nasilnih borbenih sjednica započeo je po cijelom kampusu. Skoro 70 studenata i nastavnika dovučeno je na improvizirane platforme. Lica su im bila umrljena crnom tintom i bili su tučeni, udarani i podvrnuti vrištaćim optužbama. Posebno su bili uznemirujući izvještaji o dvijema ženama kojima je djelomično strgnuta odjeća i koje su mladi ljudi ponižavali diranjem njihovih genitalija. Većina žrtava bili su članovi partijske organizacije na sveučilištu ili su bili niži funkcionari partijskog ogranka ili sekretari. U svibnju 1965. Mao Tse-tung je poslao svoju suprugu u Šangaj kako bi pokrenula napad na povjesničara Wuhana. Taj napad bio početak kulturne revolucije. Nakon toga Mao je udario na vrh partije u Pekingu te na vrh vojske i sigurnosnih službi. Usporedo s tim napadom, njegovi pouzdanici krenuli su u napad na Pekinško sveučilište. Uskoro će cijela Kina biti u stanju nereda. Počeće onaj Mao veliki nered pod nebom. Mao je smatrao da mu vrh partije radi o glavi i da je izgubljeno oduševljenje za njegovu revoluciju. Kako bi uništio partijsku strukturu kojoj nije vjerovao, Mao je odlučio pokrenuti veliku proletarsku kulturnu revoluciju. Ona će potrajati do 1976. i bacit će Kinu u stanje nevjerojatnog nereda koji će uništiti na milijune života, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Ukinuli su e, rezultate u nogometu. Zabranjeno je bilo brojanje golova, jer to izaziva sukobe među našim mladim ljudima koji moraju biti zajedno. Pa se onda govorilo da su igrali, dvije momčad igrale utakmicu u kojoj jedna je izvršila 56 napada ili šest puta imala loptu, druga imala 44 puta loptu, kako danas imaju postotke kontrole lopte, međutim broj golova se nije objavljivao jer se to smatralo buržuaskom kompetitivnošću koja nama ne treba. Sad se, da se vratim na čas na ono o čemu sam u početku govorio, o maovim filozofijskim ili svjetonazorskim korijenima koji su protukonfucijanski. S jedne strane se harmonija, jer je sad ona vlasti, naglašava, ali ne kao realnost, nego kao nešto što je narušeno i do čega treba doći pobunom protiv autoriteta, to je taj drugi antikonfucijanski element, pobunom protiv autoriteta će se onda doista postići da se jednog dana na višoj razini, kako bi se to direktči reklo, uspostavi harmonija. Napad dakle na revizioniste Hruščovljivog tipa vrlo brzo, već negdje na jesen 66. dolazi do jako popularne krilatice koja glasi zatuči do krvi svakoga tko radi protiv misli Mao Zedonga, ma gdje se nalazio. Dakle, čak i u vrhu vlasti. To je klasično masovno totalitarno mobiliziranje, mobiliziranje uvijek totalitarno, to se i masovno mobiliziranje, to se kod nas često puta zaboravlja, od profesora do političara, do vojske i policije, svi su na udaru. Mao Tse-tung je imao četiri cilja koje je htio ostvariti velikom proletarskom kulturnom revolucijom. Zamijeniti sadašnje rukovodstvo partije novim, njemu odanijim. Preurediti ideologiju i organizaciju komunističke partije Kine pružiti mladima mogućnost da okuse revolucionarna gibanja i provesti reformu u obrazovnom i zdravstvenom sustavu te u kulturi s naglaskom da ta područja postanu manje elitistička. To je namjeravao postići tako da mobilizira one dijelove društva koji nisu dotada sudjelovali u političkom životu, prije svega mlade, srednjoškolce i studente. Oni su bili organizirani u takozvanu crvenu gardu, Mao je dopuštao i stvaranje ad hoc pokreta, poput organizacija radnika koji su se borili za svoja prava i protiv šefova i partijskih rukovodioca u poduzećima. U provođenju te kulturne revolucije Mao se oslonio na nove ljude, svoju suprugu Jiang Qing, ministra obrane Lin Biaoa, koji će kasnije postati i službeni Mao nasljednik, na svog dugogodišnjeg suradnika Chen Bodu, koji će raditi s ljudima iz sigurnosnog aparata Kang Shenom i Wang Dongxingom iz vodstva partije on će izgurati Deng Xiaopinga i Liu Shaoqia. Chuan Lai će dobiti njihove funkcije. Chuan Laju Mao nije vjerovao, ali tim ga je postavljanjem doveo u nezgodan položaj oprezni i smireni Chu sada je bio sam i nije imao izbora nego podržati kulturnu revoluciju. To će imenovanje barem malo ublažiti nalete kulturne revolucije. Chu je činio sve što je mogao, ne bi li spasio što se spasiti dade pod naletom Crvene garde. Kulturna revolucija počela je napadima na Wuhana. Službeno je Mao pokrenuo kolovozu 1966. na 11. plenumu 8. centralnog komiteta. Tada je u punoj silini počelo stvaranje velikog nereda pod nebom. Formira se takozvana crvena garda, koja nota bene postaje modni krik na zapadu sa onim posebnim e, kragnima, tankima koji su bili jednom trenutku na festivalu u Kanu. Nešto što ste mogli vidjeti, dakle ne samo u nekakvim zapuštenim dijelovima provincijalne Kine. I Crvena garda dobiva ovlasti, niko ne zna kuda, ali svi znaju da ih ima, i protiv policije, protiv vojske, a da o profesorima ne govorim, da o roditeljima ne govorim. Oni imaju legitimaciju u samome Mao. Mao im s vremena na vreme daje neke poruke, on ne prima te ljude, on nema tu nikakvu organizacijsku vrst veze, nego je veza mišljena kao idejna ili ideologijska veza. Oni ljudi iz crvene garde uvode takozvanu praksu oružane jednakosti, koja znači da se ukidaju svi činovi vojsci, svi činovi policiji, svi imaju jednake uniforme, što zvuči jako lijepo i nadahnuto jednakošću, ali takve institucije potrebuju jednu razinu hijerarhije da bi mogle i ole suvislo funkcionirati, ako te institucije trebate, a u tako velikoj državi, notabeno svakoj državi ih do neke mjere trebate. Crvena garda dakle maršira, ulječe gdje god se čini da treba uljetati, sređuje stvari kako god treba e, sređivati i stalno ponavljaju ovakve nekakve potpuno nesuvisle fraze koje su na izgled konkretne, primjerice obračun sa četiri starudije. To znači stare misli, stara kultura, stari običaj i stare navike. Stare misli to znači ideologija koja je bila revizionistička, znači počela se baviti ekonomijom i ekonomskim razvojem kao samostalni. Stara kultura se odnosi i na onu kinesku tradiciju, ali i na to da je nova buržoazija počela se bogatiti i oponašati neke zapadne uzore. Stare običaje kao što su brak, diploma i tako dalje i tako dalje tako dalje. Stare navike od oblačenja do pozdravljanja. Dakle, ono, vode se novi obrazci pozdravljanja, komuniciranja, razgovora i tako dalje. Svi koji su optuženi za buržuaska skretanja moraju najprije izvršiti kritiku koje je tako da su najprije morali pred skupom ljudi koji su ih e, optuživali pa onda i prosuđivali njima, odnosno zapravo su ih osuđivali, stajati takozvanom avionskom položaju, dakle u položaju aviona s rukama ispruženima ispred sebe koji puta satima i nakon toga su morali izvršiti, kako se to govorilo, uvjerljivu autokritiku ili samokritiku. Dakle, ne bilo kakvu formalnu, frazealnu, samokritiku, nego će ta masa, taj kolektiv, ocijeniti jesu li ti profesori, ti policajci, ti vojnici, ti partijski funkcionari dovoljno uvjerljivo izvršili samokritiku. U kolovozu 1966. objavljen je temeljni nacrt kulturne revolucije. Nazvan je Odluka Centralnog komiteta Komunističke partije Kine o velikoj proletarskoj kulturnoj revoluciji. Taj je dokument bio poznatiji pod nazivom 16 točaka. U njemu je pisalo. Iako je buržuazija izbačena, ona još uvijek pokušava upotrijebiti stare ideje, kulturu, običaje i navike eksploatatorskih klasa kako bi pokvarila mase, zgrabila njihove umove i pokrenula svoj povratak na vlast. Proletarijat mora promijeniti mentalni pogled cijelog društva. Sada je naš cilj borba protiv i zbacivanje osoba na vlasti koje idu kapitalističkim putem Kritiziranje i odbacivanje reakcionarnih buržuaskih akademskih autoriteta i ideologije buržuazije i sve druge eksploatatorske klase, te preobraziti obrazovanje književnosti i umjetnosti i sve druge dijelove nadgradnje koje nisu u skladu sa socijalističkom ekonomskom bazom kako bi se omogućilo učvršćenje i razvoj socijalističkog sustava. Sve ovo postalo je poznato kao napad na četiri starine, na kulturu, umjetnost, obrazovanje i na stare akademske autoritete. Tih 16 točaka pročitano je na radiju i objavljeno u svim dnevnim novinama u zemlji. Taj se dokument prodavao i u prodavonicama gramofonskih ploča. Bio je na četiri dugosvirajuće ploče. Komplet je nosio naslov Prouči 16 točaka, postani upoznat sa 16 točaka i primijeni 16 točaka. U prvom naletu Crvene garde stradali su domovi i imovina svih onih koji su smatrani predstavnicima četiri starine, koje je trebalo uništiti. Samo u kolovozu i rujnu domovi 33.695 obitelji u Pekingu opljačkani su od Crvene garde. U Šangaju se to dogodilo sa 84.222 doma. Sve su to bili domovi buržoaskih neprijatelja, učitelja, profesora, umjetnika. Samo je do listopada 1966 crvena garda zapljenila 65 tona zlata. Bilo je još gorih stvari. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija pišu. Samo u osnovnim školama u šest okruga iz predgrađa Pekinga između 1. lipnja i 25. srpnja 1966. 994 osobe su bile pretučene i podvrnute ideološkoj borbi, ali kada je Mao objavio da je pravedno pobuniti se, počeo je crveni teror. U kolovozu i rujnu 1972 ljudi ubijeno je u Pekingu. U Šangaju je u rujnu bilo 704 samoubojstva i 534 smrti koje su bile povezane s kulturnom revolucijom. U Wuhanu su u tom razdoblju bila 32 ubojstva i 62 uspješna pokušaja samoubojstva. Sve se zahuktalo nakon objave središnjeg dokumenta broj 410 u jesen 1966. U njemu je jasno pisalo da se policija ne smije miješati u događaje vezane uz kulturnu revoluciju, niti ulaziti u obrazovne ustanove. Pored ubojstava i samoubojstava, Crvena garda počela je priređivati masovna ponižavanja svih onih koje se smatralo dijelom četiri starine. Na kraju je na red došla i kineska povijest doista se išlo na radikalni obračun s prošlošću. Ali kako je rekao Shakespeare u toj ludosti je bilo sistema. Znalo se što se ne smije dirati. Tiananmen, glavni trg, zabranjeni grad, kineski zid, na primjer, nisu dirani. Ako je doista tako da se radilo o spontanom pokretu, kako to da nije došao do ovdje? Pored osloga je zato što je Mao bio tamo. Ali ne samo zato, nego zato što je Mao znao što on hoće očuvati on ne vjerujem da je baš dao naloge da se uništi, ali ima ništa protiv toga da se to uništava, jer smatra da je to prošlost u kojoj Kina nije bilo onaka kakva je trebala biti, prošlost kojom se ona ne treba dičiti. Možda se ne treba stidjeti, ako je oni to znao reći, ali ne treba se dičiti. Službeni podatak glasi da su u tom razdoblju u Pekingu od 6843 registrirana kulturna spomenika uništena 4992. Dakle, pazilo se, vjerojatno se nešto ostavi, a bilo je naravno i puno spontanog pretjerivanja e, mimo plana, tako da kažem. I to je e, dodatni problem koji se svodi na onu klasičnu GTO priču o čarobnjakovu učeniku. Kad je jedanput to pokrenuto, više ni onaj tko je to pokrenuo, naime sam Mao, nije mogao potpuno kontrolirati sve što se događa. On je to, ja mislim, znao. Mnoge teorije tvrde da on bio zaprepašten svime time, ja mislim da on znao da će se to dogoditi. On ima dovoljno iskustva i dovoljno je poznao Kinu. On je smatrao, ja vjerujem, da je to cijena koju treba platiti da se konačno očistimo od svih revizionista. I onda će njegovom smrću 76. godine, dakle to je otprilike 10 godina nakon e, što je stvar e, pokrenuta, doći do toga da će se polako smirivati kulturna revolucija. Ona nije prestala malom smrću. Onda je njegova odovica preuzela stvar u svoje ruke. Onda se pojela priča o četvrčanoj bandi i novi su sukobi bili. I onda se dogodilo još nešto potpuno paradoksalno, da ste se na način kulturne revolucije i crvene garde morali obračunavati sa crvenom gardom i kulturnom revolucijom. Jer nije bilo, kako bi se to kod nas voljelo reći, a ovdje je to doista istina, nije bilo institucija poredka koje bi to mogle učiniti. Kulturna revolucija počela je na pekinškom sveučilištu kada su prethodnice crvenih gardista na sveučilištu izvjesile veliki poster koji je napisala Ni Yuan Ci. Ona se komunističkoj partiji Kine pridružila 1938. kada je bilo 17 godina. Većinu rata s Japanom provela je u pokrajini Janan. Kada se saznalo da iza onog postera stoji Nije Yuan Ci, uznemirili su se neki ljudi u vrhu partije postalo jasno da sve izmiče nadzoru. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz u knjizi Maova zadnja revolucija pišu. Na dan kada se pojavio prvi veliki poster snije koje je stajala iza njega, jedna od kćerki Deng Xiaopinga, studentica na pekinškom sveučilištu, nazvala je kući i rekla majci o svemu tome. Brige njezine majke nisu odmah bile vezane uz politički sadržaj postera, već uz moralne kvalitete njegove najvažnije potpisnice. Nije Juanzije loša osoba. Ona se loše ponašala u Junanu. Nemoj nikome reći da sam to rekla. Kang Shen je imao slične poglede o nije, ali nije mario njezinu moralu. Znam još iz Junana da nije Yuan Zi nije dobra osoba, ali sada je svi podupiramo, čak i ako je ona jebeno kornjačino jaje. ali ti će radikali i crveni gardisti Mao postati uteg oko vrata. Narodno oslobodilačka vojska trebala je podržavati crvene gardiste i ona je to i činila u većini slučajeva. Ali kada su crveni gardisti predvođeni Maovim nečakom pokušali ući u tajnu bazu i laboratorije u kojima su kineski fizičari radili na hidrogenskoj bombi, vojska je Crvenoj gardi spriječila ulaz. Nitko se nije usudio ući u golema naftna polja u Dajčingu koja je čuvala vojska tvornice oružja i vojne opreme također su bile nedodirljive. Vojska se prema tome nije smjela dirati, a i Mao nije mogao napasti baš sve ljude u vrhu partije. Ku Lai je bio vođa umjerenog krila partije i on je pokušavao sačuvati što je moguće više kinu od naleta kulturne revolucije. A i radikali su na kraju došli u žrvanj tog velikog nereda pod nebom. Već spomenuta nije Juanci, mlada asistentica koja je napisala na prvi daci Bao 66. godine i je u ljeto 68. godine odvedena u zatvor i tamo provela 18 godina. Ona je bila doslovce prvoborka, prva koja je to pokrenula, ali onda nije valjda pratila trendove ili je možda htjela nešto na svoju ruku činiti, to bi trebalo posebno ispitivati, i zaglavile. Problem je u pojmovima lažne konkretnosti. Ja stalno zagovaram kao revolucionarni vođa, na primjer, to da intelektualce treba natjerati da žive na način na koji žive obični ljudi, da prođu njihova iskustva, da žive u staji s kravama, da čiste đubre koje ostane iza krava, da kopaju kanale, da vide što je pravi život. I dok ja to ponavljam, svi slušaju sve dobro, dok jednog dana neko ne kaže, oprostite, gospodine Buhovski, i vi ste jedan od tih. Ajte malo na selo čistite, radite, da i vi upoznate život. I to se počelo događati jer hijerarhije nije bilo. To ono što partijska vrst funkcioniranja Staljinova ili Titova nije dopuštala. Znalo se da je netko sekretar, a netko član partije, da je netko član više komiteta, a netko član niže komiteta i to je funkcioniralo. Dakle, članovi viših komiteta su davali naloge članovima nižih komiteta. Ovdje smo formalno svi ravnopravni. Ovdje neki imaju autoritet, nemaju niti one takozvane čvarke na uniformi. Autoritet je međutim nešto što je, tako da kažem, lako kvarljiva roba. Autoritet s jedne strane omogućuje da se nameće vlastiti stav bez propitivanja do neke točke, dok se ne pojavi otpor u neki drugi autoritet. I onda dolazi do pitanja omjera snaga. Već 1967. godine Narodno-slobodilačka vojska počela izravno napadati Crvenu gardu. Kada su god crveni gardisti ili prosvjednici pobuđeni kulturnom revolucijom krenuli prema vojnim objektima ili vojnim časnicima, vojska je odgovorila silom. Kada su crveni gardisti ili prosvjednici krenuli protiv ljudi ili institucija koje su bile važne vojsci, vojska je krenula silom na gardiste i prosvjednike. U provincijama Hunan, Guangdong i Anhui vojska je napala samozvana pobunjenička zapovjedništva te stožer revolucionarnih i pobunjenih radnika. Te organizacije nastale su na početku kulturne revolucije i one su bile brzo razjurene. U pokrajini Sichuan radikali su se oduprli. Odgovor vojske ovako opisuje Jonathan D. Spence u knjizi Potrga za modernom kinom. U Sečuanu, gdje su se radikali oduprli vojsci, narodno-slobodilačka vojska odgovorila je silom i tisuće Sečuanaca bile su ubijene ili ranjene. U Fujianu, nakon što su radikali napali tamošnje zapovjedništvo, vojska je osudila taj pokušaj kao novi protunapad buržuaske reakcionarne linije. Vojska je nakon toga uhitila nekoliko tisuća crvenih gardista u toj provinciji. Broj ljudi koje je ubila narodno-slobodilačka vojska u nizu sukoba nije poznat, ali postoje izvještaji očevidaca o rijekama zakrčenim tijelima, a mnoga tijela izbačena su na obale kod Hong Konga. Najžešći sukob vojske i crvenih gardista i pobornika kulturne revolucije dogodio se u Wuhanu, industrijskom središtu Kine, u ljeto 1967. Vojska je prvo uhitila najmanje 500 vođa crvene garde i radničkih skupina. Onda su garda i pobunjeni radnici odgovorili javnim demonstracijama i štrajkovima. Vojska je na to odgovorila napadom u kojem je više od tisuću gardista i pobunjenih radnika ubijeno. Iz Pekinga su u Wuhan došla i dva partijska funkcionara, provoditelja kulturne revolucije. Kada su oni osudili vojsku zbog tog napada, jedan od njih oteti iz hotela. Oteli su ga simpatizeri vojske. Lokalne trupe nisu pokazivale i najmanju želju da oslobode tog funkcionara. Na kraju iz Pekinga trebala doći postrojba padobranaca i tek je onda taj funkcionar oslobođen. U kolovozu 1967. Crvena garda i radikali napali su ministarstvo vanjskih poslova, zauzeli ga i počeli provoditi svoju verziju vanjske politike. Crveni gardisti počeli su imenovati svoje veleposlanike i konzule. Gardisti su napali i britansko veleposlanstvo u Pekingu i zapalili ga. Kaos u Kini postaju toliko velik da je u rujnu 1967. vrh partije postigao dogovor o tome da se ta razina nasilja i nereda obuzda. Oko toga su se suglasili čak i Chuan Lai, Lin Biao i Jiang Qing. To nije značilo da je počelo mirno razdoblje s milijunima crvenih gardista i pobunjenika koji su bili poneseni kulturnom revolucijom, tek je počinjao obračun. Oni više nisu bili korisni predsjedniku Mao. Deseci milijuna ljudi su postani iz gradova na selo, jer se tu ponavlja Maova formula iz 42. koja je bila gerilski jako uspješna, ali socijalno dvojbena. Ta formula je glasila selo će pobijediti grad. To je kasnije Che Guevara neuspješno pokušao pred smrt u Boliviji realizirati. Dakle, mi ćemo iz sela polazeći se širiti, širiti, okružiti grad, zagušiti ga, ako ne možemo pobijediti i na taj način izvojevati pobjedu nad njim. Jer smo mi jači, otporniji, manje su na potrebi i tako dalje. Sad se to obrće, sad se više ne govori selo će pobijediti grad, nego grad će oplemeniti selo. Mi ćemo intelektualce slati i intelektualke da kako na selo, da rade. Tamo ćemo ih privesti zdravom životu. Uglavnom se nije događalo ono što su sve socijalističke revolucije realizirale da selo dolazi natrag u grad umjesto njih. Gradovi su bili jednom trenutku ispražnjeni. Smatra se da je Peking u jednom razdoblju imao otprilike trećinu stanovništva kakvo je imao krajem 50-ih. Dakle, bio je nekakav grad duhova, jer su ljudi naprosto manjim dijelom pobijeni, a većim dijelom istjerani iz gradova, iz Pekinga, iz Šanga, iz drugih gradova, čitavno iz ovih velikih gradova koji su se danas razvili, tada još nisu postojali. Nisu ih slali u industriju, nego su ih slali na selo, jer se smatralo da je to onaj pravi, zdravi život u kontaktu s prirodom koji ljudima osigurava nove kvalitete. Opet, na zapadu je to doživljeno kao divna slika. Otužene ljude iz gradova koji žive u nekakvom tipu izolacije od realnih životnih stanja, tjerate da u kontaktu s prirodom dođu do sebe samih. Ovo tjerate je tamo bilo shvaćeno više kao, e, rekao bih, metodički imperativ, a u realnosti se radilo to batinama, puškama, bajonetama, i kamionima kojima su ljude transportirali na stotine i tisuće kilometra udaljene lokacije. Mao se već krajem 1967. razočarao studente. Njihov nalet bio je za njega nefokusiran, pa i štetan, pogotovo kada je vojska počela udarati na crvenu gardu a i pobuna je postajala sve opasnija. Ne samo da su se studenti i srednjoškolci digli protiv svojih autoriteta, pa i partije, već su i radnici kojima je bilo dosta malenih plaća, žrtvovanja i partijskih funkcionara počeli osnivati svoje revolucionarne komitete, zauzimati tvornice i progoniti partijske funkcionare i šefove. Zbog toga se Mao od rujna 1968. potpuno oslonio na vojsku. Prvo je Narodno slobodilačka vojska, potpuno slomila sve revolucionarne organizacije. Andrew Walder piše. Prvi korak krajem 1968. bio je da se objavi da su svi studenti diplomirali i da ih se rasporedi na poslove. To je dokrajčilo svu nadu da će studenti pobunjenici biti postavljeni na položaj u novim organima moći i u njihovim školama. Vođe pobunjenika obično su raspoređeni na poslove na dalekim lokacijama, obično kao manualni radnici u tvornicama ili kao niže tehničko osoblje. Najsretniji studenti postali su vojnici, raspored kojim su se mogli nadati politički podobni. Drugi korak, nakon zastrašujuće kampanje da se razotkriju navodni reakcionari i špijuni, bio je da se doslovce sve nastavničko i administrativno osoblje pošalje u školu za kadrove 7. svibnja. Bilo je to ime za objekte na selu koji su podignuti da bi se intelektualci i birokrati preoblikovali putem manualnog rada. Osoblje sveučilišta u Pekingu i Tsinghui poslano je na jedno mjesto na blatnim obalama jezera u provinciji Jiangxi i tamo su morali podignuti skloništa za sebe te si uzgajati hranu. Taj je objekt zatvoren tek početkom 1970-ih. Većina sveučilišta otvorit će se za rad tek 1972. godine. Do tada je većina profesora i administratora prošla kroz te škole za preodgajanje, a i način primanja u sveučilišta se promijenio. Nije više bilo prijemnih ispita, nitko nije mogao doći na sveučilište izravno iz srednje škole. Budući studenti mogli su doći samo s kolektivnih farmi, tvornica ili vojske. Ta vladavina vojske bližila se kraju kada je Mao sve više i više počeo sumnjati u svog ministra obrane i svog odabranog nasljednika Lin Biaova. Prvo je Mao napao Chen Bodu, svog važnog suradnika u kulturnoj revoluciji. Bio je to znak upozorenja ministru obrane. Što se tada točno događalo nije ni danas jasno. Ono što se pouznano zna je da je u rujnu 1971. mlazni zrakoplov tipa Trident sa Lin bjavom uzletio i srušio se u mongolskoj stepi. Službena verzija bila je da je Lin Biao namjeravao pobjeći u Sovjetski savez. Neslužbeno se govorilo da je ubijen po nalogu predsjednika Maova jer je planirao državni udar protiv njega. Bilo je Danas izvana je to potpuno jasno, tamo iznutra to vjerojatno nije bilo ni približno toliko jasno. Potpuno besmisleno očekivati da se stvari rješavaju državnim udarom, jer države nije bilo. Moglo se nešto učiniti direktnim ubojstvom Mao tse ali kao što je njegova smrt pokazala, stvar ne bi odmah prestala. A njegovo ubojstvo bi vjerojatno dovelo do još većeg zaoštravanja te situacije. Dakle, to nije set institucija kojima vi preuzimate parlament, vladu i nacionalnu televiziju, kako se to danas kaže, i proglašavate svoju vlast. Jer je to funkcioniralo, opet ću uzeti današnje termine, kao jedna vrst mreže. To je doista imalo neke elemente o kojima danas jako ponosno govore kad se o nekim prostima govore, da su novi, da su to nekakve društvene mreže koje su nešto novo. To je tamo postojalo na jednoj izrazito primitivnoj komunikacijskoj razini gdje telefona bila nevjerojatno mala i tako dalje, gdje se doista trčalo od sela do sela i prenosilo poruke kao teklić ili skoro teče, gdje su se slali doslovce golubovi pismonoše sa malim pismima koje su sadržavala naloge i tako dalje, gdje su biciklisti, motociklisti i tako dalje prenosili poruke, ali to je funkcioniralo doista na razini mreže, a ne na razini državnog aparata i zato je čitav koncept državnog udara bio potpuno promašen i pokazivao da društvo olimpijave, ovi koji su htjeli to učiniti, uopće nisu razumjeli što se događa. Ali, kad su to pokušali, Najedanput se vidjelo da postoji neka jezgra državnog aparata koju Mao zlu ne trebalo za svaki slučaj ima pod kontrolom, koja može izazvati ako treba avionsku nesreću. Dakle, ostao je dio, danas bi se valjda reklo tajnih službi ili tako nečega, koji je bio pod direktnim osobnim Maovim nadzorom i koji on držao u zadnjoj rezervi ako taj izvanjski pritisak na koji on igrao od dozdo, sa svih strana uokolo, studenata, crvene garde i tako dalje ne uspije. Smrt Lin Biaoa pokrenula je novu čistku u partiji državi. Sada su na redu bile pristalice Lin i Konfucija ali smrt Lin Biaoa natjerala je Mao da se vrati staroj gardi, barem onima koji su preživjeli. Liu Shaoqi, nekadašnji glavni ideolog partije i pisac knjižice Kako biti dobar komunist, postao je neprijatelj i umro je 1965. u nepoznatim okolnostima u provinciji Hunan. Ali na životu je još bio Chu Enlai, tada premijer Kine i Mao mu je dao dopuštenje da počne planirati oporavak Kine. Tu je ponovno otvorio sve učilišta. Neke od onih koji su završili na preodgajanju vratio je na posao. Tada je započeo i s oporavkom industrije. Proizvodnja je samo 1966. pala za 12%. Potaknuo je otvaranje trgovine sa svijetom, a on je bio i ključan za spektakularni diplomatski pothvat, posjet američkog predsjednika Nixona Kini 1972. Kini, koja je bila u sukobu sa Sovjetskim savezom, trebao je naime novi saveznik. Ali 1972. Mao je doživio težak moždani udar, već je patio od Parkinsonove bolesti. Te godine Chu lai saznao da boluje od zloćudnog tumora i Chu i Mao odlučili su da se sa sela gdje je bio na preodgajanju pozove Deng Xiaoping. Chu je u njemu vidio pravog Maovog nasljednika. Vjerojatno je Chu lai bio jedini od kineskih vođa koje je Mao koliko toliko poštovao. Chun Lai imao i naobrazbu koja je Mao imponirala, Mao je bio obrazovan čovjek, ali dijelom samouk. I imao je veliki ugled, krivo je reći vjerojatno tim kontekstu, ali on je bio neka vrst gospodina tamo. Sve što se s njime moglo učiniti bilo je da ga se izolira. Deng Xiaoping je bio čovjek koji je zapravo izazvao, koji je bio povod za sve ovo, jer je počeo preuzimati partiju ruke mimo druga Mao cetunga. Istovremeno, međutim, on je imao svoje ljude doslovce na svakom mjestu i njega se nije moglo tek tako natjerati da nestane. I onda je odlučeno da se njega skloni sa strane, da bude pod stalnom kontrolom. Po svemu sudeći postojali su neki kontakti između Maova i njega i u tom razdoblju, ali sporadični, a možda indirektni. A kad je Mao vidio da mu se bliži kraj života, onda se preplašio mogućnosti da njegovu, kako on smatra, veliku ideju uzmu, on je to rekao, sitni šičarđe u ruke, a to su bili njegova dovica i ta banda, četvero kako se govorilo, koji su mu bili najbliži. Tu je nešto slično se događalo kao kod nas opet sa Titom i Jovankom, ali u sasvim drugom kontekstu, jer Jovanka sigurno imala tu ambiciju koja se ovdje pokazivala. I u tom trenutku je, to je zadnja dva, tri mjeseca života, Mao počeo davati do znanja da drug Teng Xiaoping je vjerojatno se e, oporavio, opametio i došao do zdrave pameti, dakle da više nije buržuarski neprijatelj ili revizionist, pa se njega počeo drukčije tretirati, jer je vidio da nakon svoje smrti treba balans koji bi bio ishod iz e, potpunog raspada sustava. U zadnjem, zadnjoj bilješći, zadnjoj e, pjesmi, kako se to može reći, koju je napisao, Mao kaže, ja sam ostarijeli pjesnik koji teško hoda s probušenim kišobranom po kiši. Dakle, on već vidi, osim malo autostiliziranja, on već vidi da je e, njegova pozicija loša. On sad brine za svoje mjesto povijesti, kao što sve te velikane hvata pod kraj života. I onda mu se čini, naravno, uvijek stara ideja, jedne protiv drugih izigrati, međutim više nije stigo pre, prebrzo umro, 9. rujna 1976. umro je Mao Tse-tung. S njegovom smrću završila je velika proletarska kulturna revolucija. Njezine posljedice za Kinu bile su strašne. Samo je 18 milijuna mladih ljudi poslano na selo na preodgajanje radom. Kultura, umjetnost, obrazovni sustav pretrpjeli su teške udarce. Desetine tisuća ljudi bili su ubijeni ili su počinili samoubojstvo. Milijuni su bili podvrgnuti nasilnom preodgajanju. Samo pet godina nakon Maove smrti u službenoj povijesti Komunističke partije Kine napisani su ovi reci. Kulturna revolucija odgovorna je za najžešća nazadovanja i najteže gubitke koje su pretrpjeli partija, država i narod nakon osnivanja Narodne republike Kine. Nju je pokrenuo i vodio drug Mao Tse Tung – Na kraju, kao pobjednik iz svega toga, izašao je Deng Xiaoping. On je brzim djelovanjem uspio pobijediti takozvanu četvoročlanu bandu, sastavljenu od Maove udovice, Jiang Qing, te Wang Hongwena, Chang Chung Chiaoa i Yao Wen Oni su namjeravali i dalje voditi Kinu putem kulturne revolucije. Deng ih je u munjevitom protuudaru dao zatvoriti i na suđenju su Jiang Qing i Chang Chung osuđeni na smrt. Druga dvojica dobila su dugogodišnje zatvorske kazne. A kulturna revolucija nije ostavila traga samo u Kini. Na zapadu Europe ona je dovela do krajnje neočekivanih posljedica, a u Kambođi je dovela do golemog ubijanja, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Tamo gdje nije bilo mjesto, ona je imala fantastične, može reći, briljantne dosege. Ona je poljuljala zapadnu kulturu i omogućila čitav niz novih kulturnih e, zamaha, nove kulturne prakse, nove ideologije od zelene, od novog razmaha feminističke ideologije i tako dalje. Dakle, izvan svoje konteksta ona je djelovala, što baš ne bi za marksiste trebalo biti e, pohvalno, ali je doista tako. Ni Berkeley, ni Pariz, ni Frankfurt, pa ni Beograd i Zagreb 68. godine bez toga nisu zapravo mogući. Tu je ona velika 3M, Marks, Mao Markuze označavala stvar, ali Mao je bio u organizacijskom smislu simbol. I to je nešto što mu treba opisati u dobro. Ali je cijena bila u Kini grozna, a ne poimljiva u Kampučiji ili Kambođi, kako već gdje kada zovemo, jer je tamo učinjeno ono sa Maoom što je Mao učinio sa Staljinom. Sve što je bilo tvrdo, cinično spram ljudskih života i ako hoćete cinično spram izvornog marksizma, odnosno Marksove misli, ne marksizma, kod e, Staljina Mao je radikalizirao. Sve što je bilo radikalizirano kod Maoa, Pol Pot i društvo su do kraja radikalizirali do razine, do slovce, u kojoj su nota bene na bazi rečenice iz francuskog prijevoda kapitala koji originalu kod Marksa nema, o tomu da su u nekim situacijama intelektualci u poziciji neprijatelja radničke klase, što je dodano trećem tomu kapitala kao sažetak analiza, ali u originalu ne piše, zaključeno jer su oni bili francuski studenti, ovi kambođanski e, vođe, da treba likvidirati neprijatelje klase, dakle intelektualce, a da su intelektualci ljudi koji puno čitaju, ljudi koji puno čitaju nose očale, prema tomu da ljude koji nose naočale treba tjerati u logor. I imate te slike brda naočala ispred logora u kojima su ljudi pobijeni. Dakle, to je već kriminalni paradoks koji je nastao iz jednog tipa trickle down, dakle curilo je, curilo, curilo, curilo to reduciranje jednog izvornog koncepta Marksovog, pa Leninovog, pa Staljinovog, pa Maovog, dok je došlo do kampuče kao naprosto doslovce koljačka praksa.